كتاب الصلاة كتاب الصلاة والصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس نماز هاي فارز در شبان الروز پنج تا می باشند اولاهن الظهر أولين ظهر و اول وقت وقتها یا و اول وقتها زوال الشمس و اول وقتها زوال الشمس و وقت آن الزائل شدن خورشیده زمانی که از نصف النهار مائل میشه وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله وآخرش زمان يك سايه هر چیزی بأندازه خودش بگرده سايه خودكار بأندازه خودش سايه تیربرق به اندازه خودش بگرده ثم العصر فرض بعدي عصره وأول وقت وقتها اذا زاد على ظل كل شيء مثله وآخره في الاختيار ان يصير ذل کل شيء مثله اول وقت نماز عصر زمانیه که سایه هر چیزی به اندازه خودش بشه یعنی پایان وقت ظهر یعنی پایان وقت پایان وقت ظهر زمانی که سایه هر چیزی یک برابرش بود اول وقت ظهر و اول وقت عصر زمانی که سایه هر چیزی مثل خودش باشه یعنی یک برابرش باشه و آخر وقت عصر طبق, اختیار یا طبق فضیلت زمانی است که سایه هر چیزی تا زمانی است که سایه هر چیزی دو برابر باشه و فی الجواز الى غروب الشمس و البته جایز هست تا غروب خورشید ولی وقت فضیلتش تا میگه زمانی که دو برابر باشه وقت اختیارش وقت برگزیدهش ثم المغرب فرض سوم یا فرض بعدی مغربه و وقتها ان تغرب الشمس وقت مغرب زمانی که خورشید غروب بکنه فیتطهر الرجل و یلبس ثوبه و یؤذن و یقیم و یصلی ثلاث رکعات على مهل مغرب یک وقت داره اون وقت چه اندازه هست میگه به اندازه است که شخص وضوع حاصل بکنه پاکی حاصل بکنه لباس شروع بپوشد اذان بگه اقامه بگه و سرکتو با صبر بخونه ثم عشاء الاخرتی سپس عشاء آخر چون ما دو تا عشاء داریم عشاء اولی که همون مغربه عشاء آخره همون نماز عشاء خودمونه و یکره ان یسمى العتمه یک مسئله دیگه هست خب میگه مکروه که بهش عتمه میگن خب خودمون که فارس زبانی نمیگیم ولی عربا اون موقع عتمه هم بهش میگفتن میگه مکروه که به نماز عشا چی گفته میشه و اول وقتها اذا غاب الشفق الاول و هو الحمره اول وقت نماز عشا زمانی که شفق اول همون شفق سرخ رنگ پنهان میشه اون که پنهان شد دیگه وقت عشا داخل میشه و آخره فی الاختیار الى ثلث الليل و آخر وقت عشا طبق قول برگز... طبق برگزیده و آخر وقت عشا تا یک سوم شبه این وقت برگزیده شه و فی الجواز الى طلوع الفجر اما تا طلوع فجر صادق هم جایز هست ثم الصبح سپس آخرین فرض نماز صبح و اول وقتها طلوع الفجر الثانی اول وقت نماز صبح زمانی که فجر دوم که بهش میگن فجر صادق فجر کاذبی هست فجر دوم که طلوع کرد اول وقت نماز صبح شروع میشه و هو المستطیر المستنیر میگه فجر صادق اونیه که پراکنده هست پخش هست و روشنه فجر کاذب به شکل عمودیه ولی فجر صادق به شکل عموقی سمت مشرق رو میگیره لحظه به لحظه روشنتر میشه اما فجر کاذب به مرور زمان دوباره چی میشه گم میشه و آخره فی الاختیار اول الاسفار آخر وقت صبح طبق فضیلت یا قول بر طبق گزیده وقتش اول روشنی است و فی الجواز الى طلوع شمس و تا طلوع خورشید جائز هست بله خب یه مسئله دیگه که مرتبط به همین بحث هست چه زمان مثلا یکی آخر وقت اومد نماز شروع کرد آیا نمازش در وقت بوده یا نه اینجا یک اختلافی هست شوافه میگن اگر یک رکت قبل از خروج وقت دریافت کرد اون نماز رو دریافت کرده و گروه از فقها میگن نه تکبیر احرام که دریافت کرد چون اونجا حدیث البته داریم میگه اگر یک رکتو درک کرد اونو درک کرده